Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 11, 1610 Ang pagkamatay ni Mateo Ricci, isang Jesuit missionary at kauna-unahang Catholic missionary sa China. Pumasok siya sa bansa bilang tagaayos ng mga sirang orasan pero masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Magaman maliit lang ang bilang ng mga taong na impluensyahan niya, nakatulong naman siya ng malaki sa mga pamilyang Tsino at Chinese scholar na maisulong ang Kristyanismo sa kanilang bansa. Inyong napakinggan isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.